Allah subhanahu wa ta'ala anamrahisishia wema zaidi lile wema moja ambaye kwamba anafanya inamkaribisha kwa lingine na linavuta nyingine ndio maana anasema Wahab bin munabba rahimahullahu ta'ala asema man yata'ab yatabad yaz, yazdad quwwatan siku zote mtu ambaye anajibidisha kufanya ibada basi ile ibada humuongezea nguvu humuongezea uchangamfu humuongezea uchangamfu waman yaksal yazdad fatura au futura na yoyote ambaye kwamba atakuwa mvivu atakuwa lezi hajitahidi katika ibada siku zote atazidi tu kuwa mvivu lakini mtu anapoanza kufanya ibada ibada yoyote pale mwanzo itakuwa kidogo itakuwa roho yake haitaki roho ina resist mwili ina resist lakini kila unapoifanya ndo inakuwa sahali zaidi bali na inavuta taa nyingine na mtu anapo anapojitahidi anapo katika mambo ya khairi basi Allah subhanahu wa ta'ala anamrahisishia khairi zaidi walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana na wale ambao wana struggle wanajizatiti wanajikakamua wanafanya jihad kwa sababu ya kwa sababu yetu Allah anasema tutawaongoza katika njia zetu kwa hivyo siku zote tambua kuwa unapojitahidi katika ibada, unapochukua unapo, unapochukua hatua maradufu Allah Subhanahu wa Ta'ala atakurahisishia mambo yako zaidi. Na mtu anapokuwa mvivu atazidi tu kuwa mvivu na hatimaye huenda akakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa hajajiandalia ya kutosha asema Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala eh, katika bidaya fil bidaya asema hadha amrun mujarrabun jambo hili ni jambo ambalo kwamba lime, lime, lime, lime, lime ni practical limeweza kuonekana na kudhihiri wazi kuwa alibada tunashitu albadana wa tulayyinuhu yakuwa ibada suku zote inalainisha ina, ina mwili na inaichangamsha inamfanya kuwa active wa anna an-nawma yukassiru al-badana fa fayuqassih na kuwa laziness na usingizi mwingi ina inadhaifisha mwili na inafanya mwili ya mwanadamu kuwa ngumu na isiwe motivated kufanya ibada kwa hivyo sisi tunafaa kujitahidi katika mambo ya khairi. Na ili tuweze kujitahidi katika mambo ya khairi ni lazima tuwe na kielelezo chema, tuwe na role models katika maisha yetu na hakuna role models bora kama vile mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala mitume wa Allah ndio watu bora zaidi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba miongoni mwa wanadamu na Allah akatuhadithia na kutusimulia mengi katika hadithi zao visa vyao ili sisi tuweze kuchukua mazingatio na tuweze kujiigiza katika uongofu ambao wao walikuwa nao na tujifananishe na wao katika kufanya mambo ya khairi ndio maana tukaonelea insha Allahu tabaraka wa taala tukumbushane baadhi za tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na tutapitia risala ndogo ambaye yaitwa min akhlaqil anbiya'i alayhimus salam miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala sala za sala za Allah subhanahu wa ta'ala salamu za Allah subhanahu wa ta'ala ziweze kuwafikia ni risala ndogo ambayo imeandikwa na Sheikh anaitwa Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan na likatiliwa utangulizi na Sheikh saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafidhahumullahu tabaraka wa taala kwa hivyo ni risala ambayo Sheikh uh, eh, Fauzani anaisema kuhusu hafidhahullahu taala asema falaqad faqad alhamdulillah wa ba'd faqad qara'tu ar-risalata allati bi'unwan min akhlaq al alayhim assalam asema kwa hakika nimeipitia na kuisoma risala hii ambayo inaitwa min akhlaq al miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala sala na salamu ziwafikie risala ambayo imetungwa na Sheikh عبد العزيز بن محمد بن عبد الله سدحان أسمى شيخ فوجدتها رسالة مفيدة في موضوع في موضوعها na nikaona kuwa ni risala ambayo ni mufid sana katika maudhui yake yani maudhui hii ya tabia za mitume wa Allah jayidatan fi ardiha wa uslubiha na risala ambayo imetungwa kwa namna ambayo ni nzuri sana na risala ambayo tahuthu ala liqtidai bil anbiya inamuhimiza muislamu kujifananisha na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala amalan biqauli Allah ta'ala kwa kufuata kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala fabihudahu muqtadih basi jifananishe ji, ji, au jiigize katika eh, uongofu wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waliotangulia hivi ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoambiwa katika suratul an'am baada ya Allah kuwataja mitume wengi tu mtume akaambiwa basi fata uongofu wao fata uongofu wao basi risala hii itatumotivate itatusukuma sisi kuweza kujua uongofu wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kufata insha Allah kisha shekha akasema fajazahu Allah khairan ala ma katab Allah subhanahu wa ta'ala amjaze kila la khairi kwa yale aliyoandika wa nafa bihi na akatunfaisha nayo wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haya maneno ambayo yaliandikwa na Sheikh Fauzani kuhusiana na risala hii ya min akhlaq al-anbiya alayhi salam kwa hivyo tabia hizi za mitume wa Allah itakuwa ni ya kutufaa sote waume kwa wake e, vijana kwa wakubwa kwa hivyo insha Allah taala tuwe ni wenye kufuatilia na kusikiza na kujibidisha kuweza kujatekeleza katika maisha yetu wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh